posljednje o čemu smo govorili su završne fetve vezane za uh, šehadet, izgovor šehadeta i činjenicu da je onaj ko učini širk da je time pogasio šehadet i da je znači izvršio sve uslove i šartove šehadita. I da smo bili na početku šubhi i odgovora mušicima. Sjećate? Da smo već počeli. Znači, najraširenije šubhe mušrika i odgovor na njih. obzirom da tačno, znači ja nisam zabilježio tačno dok smo došli, ja ću početi sa prvom šubhom koja se ovdje spominje, pa ćemo polako ponoviti ako, ako smo prije prešli, ako nismo, onda... Dvije i tri šubha. Prva šubha je šta? Da je ajeti znači koji su objavljeni vezano za kafire i mušrike da su objavljeni za kafire i mušrike koji su nekad bili i prošli i otišli i da ne važe za ljude danas koji čine djela ista ta djela kufra i širka to je šubha tako i to je šubha koja odvaja isprečava čovjeka šta da shvati Kur'an. Da shvati Kur'anske upute, upute Allaha subhanahu wa ta'ala. Potom je bi ispalo, Kur'an je objavljen u onoj prvoj generaciji, je tako? I za njih obavezujući. A mi danas trebamo nešto drugo. A to neće reći osim onaj koji ne zna šta priča, tako? Jer potome tome islam bi danas bio nevažeći. Tako, Kur'an bi bio van snagi. I to je šuba. To je šuba. Znači, govor koji je došao, govor Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je upućen kao kritika i opomena na širk i kufr kod onih prvih, je važeći za sve mušrike i kafire koji su, koji su danas mušici i kafiri, odnosno za sve one koji čine ista ta djela danas. Kao što je važio za mušrike prije i za kafire prije i za njihova djela, važi i za sve one koji ista ta djela čine danas. Ova šubha u stvari nije šubha, nego jednostavno može se više reći da je to nešto što ljude sprečava sprečava da vide stvari oko sebe i realnost oko sebe da vide da, da ih obuhvataju značenja aje, ajeta. Da podilaze, odnosno ulaze u značenja određenih kuranskih ajeta. Zašto? Zato što čitaju Kur'an sa osjećajem da je to upućeno nekoj generaciji prije i da su to neki ljudi bili prije koji su činili širki kufr i izumrli i iza njih nema nikakvih nasljednika, je tako? Međutim, nije tako. Nije tako. Oni koji su bili, ono što je bilo dijelo mu'mina i muvahida, tad, kad je došao Rasul sallallahu alaihi sallam sa objavom, to je dijelo mu'mina i muvahida danas. Ono što je bila karakteristika munafika i najveće pogani tad, kad je Rasul sallallahu alaihi sallam dolazio sa objavom, To je osobina munafika danas. Je tako? Ono što je bilo dijelo kufra i širka tad i koji je bio zbog tih dijela mušik i kafir tad, on je mušik i kafir dana, danas zbog istih tih dijela. I tako treba Kur'an čitati, tako ga učiti. I to je jedna šubha. To je jedna šubha. Dobro. Druga šubha je vezana za samo značenje šehadeta ili šta se želi šehadetom. Dolaze danas ljudi u džubetima i turbanima i ahmedijama raznim, je tako? I žele da ljudima predstave da je cilj šehadeta u stvari odnosno da ono što se traži od čovjeka jeste puki izgovor šehadeta. I da je to smisao šehadeta. Šta? Da se šehadet izgovori. Pa ako izgovori taj šehadet, je tako? Neće mu poslije naškoditi ništa što uradi od dijela. Je tako? Pa sa izgovorom šehadeta ne smetamo čak ni širk. Iako ibadet čini kaburovima i javlijama raznim dobe u pući, ništa mu to ne smeta. Ne smeta zašto? Jer bo on izgovara šehadet, je tako? I na taj način ljude, ljudima uljepšavaju širk i učvršćuju ih na širku, je tako? Jesmo li ovo spominjali, sjećate li se? Znači, mnoge neznalice od mušljika, je tako, slijede one koji se pred njima pretvaraju kao iskreni učenjaci, je tako, gdje im prikazuju da se ono što se želi od teuhida i ono što su ljudi obavezni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, to je izgovor šehadeta. I da je puk izgovor šehadeta nešto što će ih spasiti. Poslije toga, ništa im od njihovih dijela neće naškoditi. Zatim isti ti učenjaci pod navodnim znacima, znači im učenjaci, dođu i prisustuju njihovim svetkovinama mušičkim. Je tako? Raznim njihovim mušičkim praznicima, njihovim mušičkim baš tako, pod navodnim znacima, obredima. Je tako? isti ti dođu, na primjer, prevedeno na naše podnevlje, na Ajvatovicu, je jel tako? I slikaju se sa svojim Ahmedijama i džubetima na Ajvatovici, slikaju se sa svojim Ahmedijama i džubetima na raznim kaburovima, jel tako, u tekijama, na raznim turbetima, je jel tako? I izgovor mušrika je šta? Da to učenjaci odobravaju i da ne osporavaju. Je li tako? I ne osporavaju. I misle da je to dovoljno. Da je to dovoljno kao odgovor na dokaze protiv tog širka. Kaže šeji Hamed bin Nasir e, što se tiče njihovog govora govora znači mušrika mnogi učenjaci, mnogi veliki učenjaci čine ista ova djela. Ili se čine u njihovom prisustvu, pa oni ne osporavaju. Od toga je i njihovo prisustvovanje na turbetima i na kaborovima. I prisustvovanje na raznim, znači svečanostima koji se čine na tim kaborovima. znači razni obred koji se čine na tim kabrojima kojima pristupuju ti učenjaci ali ništa od toga ne osporavaju ovo je šubha zašto je ovo šubha? zato što nije do dokaz, odgovor odgovor na više načina prvi način prvi način šta ćemo odgovoriti što učenjaci to ne osporavaju i što sami pristupuju tu kaže Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavezao da budemo pokorni a, Rasulu sallallahu alaihi sallam. I Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavijestio da onaj ko bude pokoran Rasulu sallallahu alaihi sallam da je on pokoran i Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže uzvišeni u suri An-Nisa, men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ko se pokori Rasulu, pokorio se i Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako kaže kul in kuntum tuhibun Allaha fattabi'uni. Reci ako Allaha volite mene, slijedite yuhibbukum. Yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala će vas zavoljeti grijehe vam oprostiti. Zatim je uzvišeni rekao šta? Wa in tuti'uhu tahtadu. Ako ga budete slijedili, ako se budete pokorili, bićete upu upućeni. Znači, Oni kažu, učenjaci to ne usporavaju i sami prisustuju tim stvarima, a vi kažete da je to širk. Mi kažemo, Allah nas je obavezao da slijedimo Rasula sallallahu alaihi Gdje nas je obavezao? Evo nekoliko ajeta, tako? Evo nekoliko ajeta koji pućuju na to. Zatim, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Što vam da Rasul sallallahu alaihi sallam uzmite, što vam zabrani ostavite. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم او vjernici pokorite se Allahu i pokorite se Rasulu sallallahu alejhi ve sellem i vođama vašim fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal Rasul a ako se oko nečega razilijete s kim sa vođama znači onda to vratite Allahu subhanahu wa ta'ala i Rasulu sallallahu alejhi ve sellem a ne razilaženje sa Allahom i sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem nego njima se pokorite. A i vođama vašim, a ako se sa njima raziđete, onda opet presuda između vas i njih bit će u Allahove knjize i sunnetu Rasula sallallahu sallallaha rihesem. Pa kad god se ljudi raziđu oko bilo čega uz, od stvari vjere, da li je to vađiv ili je to haram ili je to dozvoljeno, šta je sa tim stvarima, šta, oko čega god se raziđu ljudi u vjeri, moraju to, vađivi im je da to razilaženje vrate Allahu subhanahu wa ta'ala, Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. I vađib je mu'minu kad se pozove kad se pozove Kur'anu i sunnetu da se odazove. Mora se odazvati. Jer kaže uzvišeni upisujući vjernike šta? Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi lijahkume bejnohum en jakulu sami'na wa ata'na. Zašto? Jer je osobina vjernika, znači, riječi vjernika su bile samo, mu'mina su bile samo kad su pozvani Allah i Rasulu sallahu alaihi sallam da im presudi, da presudi između njih, kako su njihove riječi bile. Da kažu, čuli smo i pokora, pokoravam se. To su riječi mu'mina. A munafici, kad budu pozvani, Allahu subhanahu wa ta'ala, znači Kur'anu i sunnetu da im se presudi, neće se odazvati osim ako, šta? Ako misli da će biti, da imaju pravo. Je tako? Da imaju pravo i da će biti njima u njihovu korist presuđeno. Pa znači, oko čega god se raziđemo, je li vađib, dozvoljeno, nije, je li zabranjeno, je li haram, presuda je u tome, gdje u Kur'anu i sunetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem. I to je obaveza mu'mina, znači kad budu pozvani u tome da se na to vrati. Prema tome nije u tome presuda u govoru lju, ljudi. Pogotovo u govoru onih koje nazivaju učenjacima, je li tako? U govoru onih koji ugađaju svojim strastima. Prema tome, sad ovo što, vi, što mi osporavamo, a vi podržavate. Što mi kažemo to što činite na kaburovima je širk, a vi kažete nije. Je tako? I vi dokazujete to da nije zato što vam na ta širkirišta dolaze mučenjac. Je tako? Mi kažemo nije ibrat u onome što rade oni i što govore, nego presuda je u Allahove knjizi. Dođite, nek nam to presudi. I sinete Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Pa zato kažemo onima koji dozvoljavaju da se gradi na kaburovima, jel tako? Da se zida na kaburovima turbeta, da se osvjetljavaju ta turbeta, da se zastiru ta turbeta, jel tako? I da se na njih vješta, vješaju kandili, jel tako? od zlata i srebra i tako dalje, da se zaodjevaju u platno kao što se zadjeva, zaodjeva kjaba i tako dalje, pitamo ih. Sve to što radite vi na turbetima i na kaburojima, je li Resul sallallahu alaihi sallam to zabran, naredio? I je li podsticao na to? Ili je to zabranio i naredio da sve što je zagrađeno, izgrađeno na kaburu, da se to ukloni? i sruši. Pa ono što nam je naredio, u tome ćemo se pokoriti, a ono što nam je zabranio, to ćemo ostaviti. I njegov sunnet je presuda između nas i vas. Mi kažemo to je sve zabranjeno, vi kažete da je to lijepo, eh, sunnet Rasula sallallahu alaihi sallam je presuda između nas i vas. Pa kažemo, u hadithu koji bilježi ima muslim u svoju sahihu, od Ebu El-Hejjaj El-Esdija, gdje kaže, rekao mi je Alija ibn Ebi Talib radijallahu an, hoćeš li da te pošaljem kao što je poslao mena Rasul sallallahu alaihi sallam, da ne ostavim ni jedan kip, a da ga ne srušim, niti ni jedan uzdignuti kabur, a da ga ne poravnjam. Znači, nema podizanja, ništa na kaburu sve treba poravnjati. Boga mi, ako nas Allah počasti, imat ćemo posla. Hajde, imat ćemo puno posla. Ali tako? Zatim kaže isto tako, kod imama muslima, od sumamet eh, elhemanija, da je rekao, bili smo sa Fudalet ibn Ubejdun u, u zemlji Rima, odnosno Roma, je tako? Na području gdje su oni imali, znači, e, na njihovoj teritoriji. Pa je preselio jedan od naših prijatelja. Pa nam je naredio Fudala Tibni Obejd da njegov kabr poravnjamo sa zemljom, da bude ravan. Pa je rekao, čuo sam Rasula sallallahu alaihi wasallam, da naređuje da se kaburovi poravnjaju. Isto tako kod muslima od Džabir ibn Abdullaha da je rekao zabranio je Resul sallallahu alaihi ve sellem da se znači zida nešto na kaburu da se podižu kabur, kaburovi i da se na njima bilo šta zida ili da se kaburovi kreće, malterišu ili nešto da se na njima pravi. Bilo šta. Zatim, u sunanu kod Ebu Davuda i Tirmidije, od Džabira radijallahu an, da je Rasul sallallahu alaihi sallam zabranio da se kaburovi obilježavaju, odnosno da se malterišu ili kreće i da se na njima zida i da se na njima piše. Da se na njima piše, zabranjeno pisat po kaburovima. A, pogotovo merhom, jel tako? Njemu se već smilovalo, merhom. Mi već znamo da je njemu gotovo, oprošteno. Jel tako? Rahmet ga obuzeo, završeno sve. Hm? Da makar piše merhom, inša Allah. Allah mu se smilovo, inša Allah. A. Od rahme, milost. Merhom onaj kome se smilovalo. Tako. Gotovo, merhum. Magfurun lehu zembu. Gotovo, oprošteni mu svi grijez. A, zabranjeno pisanje. Kao što stoji u sunanu Abu Dawuda i Tirmidija. Zatim, od Ibn Abbas radijallahu anda je rekao La'na Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Proklo je Rasul sallallahu alaihi sallam za iratil kubur. Žene koji stalno posjećaju kaburove. والمتخذين عليها المساجد والسرج i oni koji na kaburovima prave mesđide i osvjetljavaju ih. Bilježi ga imam Ahmed i u sunenima isto tako ovaj hadith. Pa je Rasul sallallahu alaihi sallam zabranio da se na kaburovima šta zida naredio da se kaburovi ruši, ako je šta sazidano na njima da se sruši. Zabranio da se na njima piše i prokleo one koji osvjetljavaju na njima vješaju kandilje. E to je presuda Rasula sallallahu alaihi sallam između nas i vas. Koga nas? Nas koji slijedimo sunnet Rasula sallallahu alaihi sallam i i vas koji slijedite novotariju i želite širk i podupirete širk na kabrovima koji se čini. E ovo je presuda između nas i vas. Je tako? Pa mi naređujemo ono što je naredio Rasul sallallahu alaihi sallam da se kaburovi poravnjavaju. Je tako? Zabranjujemo da se na njima zida, zabranjujemo da se na njima piše, kao što je zabranio Rasul sallallahu alaihi wa sallam jer nam je naređeno da slijedimo i da se pokorimo Rasulu sallahu alaihi wasallam. Gdje nam je naređeno? U Allahu i knjizi. I mi nismo tu slobodni. Nemamo mi, ali tako, pravo glasa. Niti možemo po ovim stvarima sad birat. Hoćemo ili nećemo. A nemamo pravo izbora. Ovo je jedan odgovor. Šta je odgovor? Odgovor je ne slušamo mi one koji zavode ljude i pretvaraju se da su pobožnjaci i učenjaci. Mi njih ne slušamo. Nego, kad se oko nečega raziđemo, vraćamo to na Kur'an i Sunnet. Evo, ovo je stvar oko koje smo se direktno razišli i gledajte kako izgleda kad se vrati na, na Sunnet Rasula sallallahu alaihi Drugi odgovor, Ako ti nije ovo dovoljno i ako te srce s ovim nije smirilo, odnosno s ovim što je došlo od Resula sallallahu alaihi ve sellem i kažeš, ako se opet opravdaš i kažeš, ali učenjaci bolje poznaju sunnet od nas, je tako? On to sigurno još nešto znaju. I oni su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala i Rasulu sallallahu alaihi sallam, mi ćemo odgovoriti šta? Najpokorniji, odnosno najučeniji čovjek u onome što je naredio Rasul sallallahu alaihi wasallam i onome što je zabranio odnosno najučeniji ljudi ko najbolje zna ono što je Rasul sallallahu alaihi wasallam ili zabranio ashabi Allahovog Rasula sallallahu alaihi wasallam sad mi smo ti iznijeli prenešeno od Rasula sallallahu alaihi wasallam dokazi da je to sve što radite zabranjeno je jel tako i da je Resul sallallahu alaihi sallam to zabrani. Ali oni kažu šta? A valjda učenjaci znaju te hadise. Oni su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala od nas. I oni bolje slušaju Rasula sallallahu alaihi sallam od nas. Mi kažemo dobro. A ko to najbolje zna šta je Rasul sallallahu alaihi sallam zabranio, a šta naredio? To su njegovi ashabi ridvanullahi alaihi. I oni su se najbolje pokorili njegovom naređenju, je tako? I oni su oni sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. I oni su sa Allahom zadovoljni. I Allah je zadovoljan sa svima onima koji ih slijede u dobročinstvu. U hadithu od Al-Irbad ibn Sari radijallahu an od Rasula sallallahu alaihi sallam da je rekao Aleikum bi sunnati držite se mog sunnata wa sunnati l-kulafai r-rašidin l-mahdijina min ba'di i sunnata pravedni upućeni kalifa poslije mene, nasljednika poslije mene. Držite se za njih i uhvatite se za njih svojim kutnjacima. I dobro se pazite i čuvajte i klonite novih stvari. Zato što je svaka nova stvar bida, a svaka bida je zablu, zabluda. U sahihu od od njeg isto tako, od Irvad ibn Sarije, da je rekao, najbolji, najbolje stojeće je, odnosno najbolja generacija, je generacija kojoj sam ja došao. Je Jel tako? Zatim oni koji dolaze iza njih, zatim oni koji dolaze iza njih. Pa ovdje je potvrda šta? Da su ashabi i prve generacije najbolje znale šta je Resul sallallahu alejhi ve sellem naredio šta zabranio i da su oni bili najbolji i najučevniji i šta i najbolje se pokoravali Resulu sallallahu alejhi ve sellem kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu an ko hoće od vas da se povede za nekim je tako nek se povede za onima koji su umrli zato što živi je tako nisi siguran još uvijek da neće biti iskušan, je tako? Nisi za živog siguran od fitne. To su ashabi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Oni su najčišćih srca i najboljeg znanja. Najmanje su se pretvarali. To su ljudi koji Allah subhanahu wa ta'ala izabrao da budu ashabi njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I to su ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala izabrao da uspostavi vjeru. Pa onda priznajte im njihovo pravo i držite se njihove upute. Zato što su oni bili na pravom putu. Kaže Hadejte Tubnul Jeman o učenjacu idite pravim putem i uzmite put onih koji su bili prije vas. Tako mi Allaha, oni su vas daleko pretekli. A ako uzmete lijevo i desno, vi ste onda daleko zalutali. Onda ste vi daleko zalutali. Šta to znači? Nema u ovoj vjeri novih stvari. Nema u ovoj vjeri inovacija. Nema u ovoj vjeri nikakvi otkrića. Nego je ova vjera stari, dobro poznati, utabani put kojim su prošli Rasul sallallahu alaihi sallam, njegove shabi i svi oni koji su ih u toj vjeri slijedili. Ono što je bilo vjerom u vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi sallam i njegovih shaba, to je vjera i danas. Ono što nije bilo vjerom u njihovo vrijeme neće postati vjerom Nikad, do sudnjeg dana. Prema tome, mnogi danas koji se zapinju i upinju i naprežu da nešto otkriju, je tako? Oni stvarno uspiju u tome. Je tako? I otkriju. I dođu sa novim stvarima. Je tako? Šta otkriju? I šta ste njihove nove stvari? Njihove zavrude i njihove novotarije. Mnogi se napreže, jel tako? I godinama trude da bi na kraju došli sa svojim nekim novim pravilima, jel tako? I svojim nekim novim temeljima vjere i da bi onda to postala nova vaga, jel tako? A sve je to obatel, sve je to novotarije. Pa ako neko donese dokaz protiv nas i kaže ljudi danas rade tako mi kažemo dokaz je ono na čemu su bili ashabi i tabini i oni koji su u tome slijedili. Dokaz je u, u onome na čemu su bile prve najbolje generacije, a nije dokaz u onome na čemu su ljudi dana danas. danas. A ovi ljudi danas šta? Oni govore ono što ne rade, a rade ono što im nije naređeno. A sahabi Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam je li ikad od njih prenešeno? Je li i od jednog od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam prenešeno? Da su oni zidali kubeta i turbeta na kaburovima, da su ih osvjetljavali, da su ih zaodjevali u svilu, je tako? Ili je to nova stvar koja nije bila poznata u prvim generacijama? Poznato je da su ashabi, je tako, i prve generacije, da su htjeli bili preći da to urade. Zašto? Da je to bio hajr i da je to bilo vjerom i da su oni tako vjerovali i tako vjeru uzimali. Bilo je preće da oni to urade. Zašto? Zato što su oni tu oko njih kaburovi. Njih, najboljih ashaba. Je li tako? Alikum sram. Oko njih kaburovi najboljih ashaba. Je li tako? Koji su umrli za vrijeme Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I nakon Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Da li su i na jednom od, od tih kaburova napravili bilo šta? I bilo kako turbe, bilo šta. Da li su ih na bilo kakav način veličali? I da li su i na kakav način ljude pozivali da dođu kod tih kaburova? Da li su oni odlazili kod tih kaburova da upućuju dove Allaha subhanahu wa ta'ala? Ili da kod tih kaburova neke posebne ibadete čini? I da li su se trljali od te kaburove i tražili bereketa? na njima, je tako? A kamo li da upućuju dove samim tim ljudima koji su ukopani u tim kaborovima? Ili da mole Allaha subhanahu wa ta'ala njima, da se Allah obraćaju njima, da ih uzmu za posrednike između sebe Allaha subhanahu wa ta'ala. Nikako. Ništa od toga se nije desilo. Kogod ima bilo kakav dokaz, da je to neko od ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve radio a da je ispravan taj dokaz sa sahih i senedom nek nam donesi, al tako nek nam donesi ako ima gdje i nek dokaže je tako a kako će to donijeti kako će to donijeti kad je sunat Rasula sallallahu alejhi ve sellem jasan u čemu da je to sve zabranjeno da je to sve zabranjeno Pa je prvi način da odbijemo ovu šubhu kako? Da kažemo, vratimo se na sunnet Rasula Salahis. Kad se vratimo na sunnet, vidjeli ste šta ima u sunnetu. Sve to je zabranjeno. Drugi dokaz njihov je šta? Da, pa dobro, ulema bolje poznaje taj sunnet i te hadise, oni bolje poznaju. Mi kažemo, dobro, ako najbolje poznaje te hadise, šta, šta je njihova suština? Ashabi. E da vidimo ashabi, ridvanullahi alim, šta su oni radili? Jel tako? Ako se vi pozovete na ulemu i da oni znaju sunnet, pa sahabi najbolje znaju sunnet. Pa da vidimo šta su oni radili. I to je drugi drugi odgovor. To je drugi odgovor. Sljedeća šubha jeste da mušici u svim vremenima pravdaju svoj šir čime? Time da su to radili njihovi oče, oče i njihovi djete. Time pravdaju svoje zablu, zablude. Dobro. Ako su oni to radili i to i oni naslijedili, To znači šta po njihovoj logici da je to bila upu, uputa, da je to bilo ispravno. Prema tome, oni se nisu složili na nekom dalaletu, tako, bili su na uput i mi nemamo šta da razmišljamo, naše da njih slijedimo. Tako mušnici kažu. Odgovor mušnicima je sljedeći. Da Allah subhanahu wa ta'ala šta? Kudi kudi šta? Slijedženje prethodnih generacija bez čega? I čtihada i bez napora i nastojanja da se vidi na čemu su oni bili. Je to bila istina? Gdje kaže وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين كذي الله سبحانه وتعالى إذ ليجا значи синова адемови извео њихово потомство и тако даље значи доказ у ајету је следећем е утакулу инма ашрака абау и да не бисте на судњем дану рекли шта ширк су чинили наши очеви прије нас вакунна дурријета мин бадихим a mi smo bili potomci iza njih. I nije im to opravda, opravdanje. Bez obzira što su, šta? Pravdaju se time da su slijedili svoje očeve. To im nije bilo opravdanje. To im nije bilo opravdanje. Kaže šeheh Salih Fauzan, da je slijedjenje, slijedjenje prethodnih generacija jedan od velikih sebeba jel tako, širka, gdje kaže da se mnoge te stvari i hićaje, priče prepričavaju s kojima se zavode ljudi, jel tako? I te hićaje i te priče ubrajaju kao dokaz kojima opravdavaju svoj širk. Zato se to mora razotkriti. Zato se to mora razotkriti šubha, sljeđenje prezodnih generacija, to je jedan od najstarijih, jedna od najstarijih šubhi kojom se mušici od uvijek pra, pravdaju, od uvijek pravdaju, čak i u prezornim umetima. Od ti šubhi je, je tako, šubha tog slijedjenja koja je šubha praktično svih mušrika, svih mušrika, da dokazuju svoju, svoju širk i pravdaju ga slijedjenje prethodnih generacije. Kaže evo kedalike, ma arsalna min qablike fi qarijeti min nadirin, illa qala mutrafuha inna vajedna abana ala ummetin wa inna ala atarihi muqtadun. I to je pravda. Tako kad god bi. Znači nije samo slučaj sa ovim ummetom. Nije slučaj samo sa ljudima danas niti sa umetom Muhammeda sallallahu alejhi ve sallam, da svoj širk pravdaju slijedjenjem, nego uvijek. Kako znamo, tako nismo poslali, tako mi, ko Allah subhanahu wa ta'ala, nismo poslali prije tebe ni u jedno selo, ni u jedno mjesto opominjača, a da nisu oni koji su pretjerali, rekli mi smo zatekli naše očeve na ovom umetu, na ovoj vjeri, je tako? I mi se za njihovim tragovima povodimo. Mi idemo za njihovim tragovima, mi slijedimo njihove tragove. Ovo je dokaz kojim pribjegavaju svi oni koji nemaju drugog dokaza. I ne mogu da opravdaju ničim svoj širk. A ovaj dokaz nema nikakvog, znači nikakve težine nikakve težine. Zašto? Zato što je i to na čemu su bili njihovi očevi upitno, zabluda, je tako? I uvijek se treba staviti šta? Na vagu onoga što dolazi od Allaha subhanahu ta'ala. Treba se preispitati. Jer njihovi očevi i njihovi preci su bili u zabludi. A nikoga nije dozvoljeno slijediti u njegovoj zavlodi. I kogod nekoga slijedi u zavlodi, neće biti zbog toga opravdan. Kala evolav dži'tukum bi ehda mima vođetum alihi aba'akum, pa im rasul, pa im rusuli, jel tako, kad oni kažu mi smo zatekli svoje očeve, a zar kad vam dođem sa boljom uputom od onoga na čemu ste zatekli svoje očeve, jel tako, zar i tad ćete opet ostati uporni da slijedite svoje očeve i prethodne generacije. Evolav kjane aba'uhum, la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun izar kad njihovi očevi ništa nisu znali i nisu bili upućeni a e, walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun izar kad njihovi očevi ništa nisu razumijevali i nisu bili upućeni znači slijedeње u zabludi i slijedeње na pogrešnom putu nije nikakav dokaz ni nikakvo opravdanje slijedeње je pohvalno onda kad se slijedi neko ko je na uput O neko ko je na uputi. I subhanallah, pogledajte ljude oko sebe. Pogledajte ljude oko sebe. I kad se pozivaju na svoje očeve i na svoje djedove, to je samo onda kad ih slijede u zabludu. A čak ni svoje očeve, ni svoje djedove neće da slijede u onome u čemu su oni bili na uput. Jer nije sve U našem slučaju, je tako? Kod našeg naroda. Nije sve ono na čemu su bili naši djedovi da je to sve bilo bate. Je tako? Nije sve. Ali danas kad se pozivaju na njih, to je samo onda kad ih slijede u batir. A kad je istina u pitanju, oni neće ni da ih spome. Spomenu. A upravo je suprotno slijedjenje na istini, nekoga slijediti na istini, to je pohvalno, nema smetnje u tome, jel tako, nikakvi. A nemaš opravdanja, znači, i niko neće biti opravdan da nekoga drugog slijedi u zabludi. Kao što Jusuf a.s. kaže, nema smetnje da se neko slijedi na uputi, jel tako? Ali neće niko biti opravdan ako nekoga slijedi u zavod. Kao što kaže Jusuf a.s. وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْكُوبَ slijedio sam millet mojih očeva Ibrahima, Ishaka i Jakuba. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Nije nama bilo potrebno da širk činimo Allahu subhanahu wa ta'ala u bilo čemu. Isto tako kaže uzvišeni veladina amanu wa taba'athum dhurriyyatahum bi iman. Oni koji vjeruju i koje bude slijedila njihova porodica u njihovoj vjeri, u imanu. Pa slijedjenje u imanu nije pokuđeno, ono je pohvalno. Ali, niko neće biti opravdan ako s nekoga slijedi u zabrudi i dalaratu. Pa je ova šubha bila šubha onih koji su se prostavljali vjerovjesnicima kroz čitavo vrijeme. Od Nuha a.s. do Muhammeda s.a.s. Svi su se pravdali čime? slijedjenjem očeva. Pa Nuhu su govorili kad im kaže ja qawmi abdullah ma lakum min ilahin gajru, afala takun, o narode moj Allahu robujte nemate drugog ilaha osim njega zar se ne bojite šta su rekli فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين kad je on rekao Allahu robujte šta su oni odgovorili nismo to čuli među našim prvim generacijama nismo to čuli od naših predhod, predhodnika to što im Nuh govori e to nismo čuli od naših predhodnika pa im je pravdanje njihove zavlode čime njihovim predhodnim generacijama pa su učinili ono na čemu su njihovi očevi bili dokazom protiv Nuha alaihissalam i objave od Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako Salihov narod, Salih alaihissalam, šta su rekli? Šta su mu rekli? Etenhana an na'buda ma ja'budu aba'una. Zar nam zabranjuješ da e, ibadet činimo onome čemu su ibadet činili naši očevi? Zatim, narod Ibrahima a.s. je rekao bel vajedna aba'ana kedalike je fa'lun, kad je on pitao čuju li oni kad ih vi dovite, je tako? Odazivaju se oni vama na vaše dove, čuju li? Onda su oni rekli, mi smo tako zatekli naše očeve, da oni rade. Šta da rade? Da ibadat činuje kipojima i da njima dove upućuju. Zatim, Šta je rekao Firaun Musa'u a.s. Kad je došao sa uputom od Allaha subhanahu wa ta'ala i dokazima, šta je rekao? Fema balul kurunil ula. A šta je sa prvim generacijama? Šta je sa generacijama prije nas? Je tako? Pa je njegov dokaz šta? Generacije prije prije Musa'a a.s. Isto tako mušici od Arapa kad im je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam recite la ilaha illa Allah šta su rekli ma sami'na bi hada fil milleti il ahira in hada illa htilak mi za ovo nismo čuli od ovih posljednjih generacija prethodnih ili tako tako su se pravdali svi znači od Nuh alaihi sallam kad kroz Kur'an gledaš svi su se pravdali šime da slijede svoje očeve i svoje djedove. Da slijede svoje očeve i svoje djedove. E danas mi, kad ljude pozivamo, šta nam kažu? A, šta nam drugo mogu reći, osim što su rekli oni prvi Nuhu, alaihissalam, još davni dana. A oni kad to kažu, oni mislije da su sad nešto veliko rekli. I da su sad stvarno nešto pametno kazali, je li tako? a u stvari to ponavljaju svi oni koji su u zablodi od prvih koji su zalutali, a to je Nuhov narod. Svi isto ponavljaju. E naši djedovi, e ovo, tako ne, pravdaju se tim. A kažem vam, to kažu samo kad pravdaju svoj balalet i svoju zabludu. A kad bi htjeli slijediti svoje očeve, pa ima kod njih nečega u čem nisu bili na, na krivu, jel tako? Ono na čemu su bili naši djedovi, nije sve batir. I kad bi htjeli da ih slijede, bilo bi jako dobro da ih slijede u onome na čemu su bili u istini, jel tako? A ono što na čemu nisu bili u pravu da to ostavi. Ne, oni danas slijede i pravdaju se samo u onome u čemu su ovi prije, je tako, naši djedovi, griješili. I u čemu nisu bili? U pravu. U čemu nisu bili? U pravu. Pa tako dođe neko iza novijeta. I sjede pred nas i onda postavlja pitanje. Eh, ja sam naučio defendije starog, živio ovde, tako, tako, tako, pa sam naučio tako, tako, tako. A on stavio zlatni prsten, usmrdio se od cigara, peći rakiju, jel tako? Maša Allah. A jel te to taj stari Efendija sve naučio? Nije, vallahi nije. Nije. Jel tako da nije? Mi svi znamo da ga to nije naučio. A, ništa od ovog što sad nabroja smo, što se na njem odmah vidi, nije naučio od Efendije. Jel tako? Nego im to služi samo kao pravdanje svog balale. Te potome su gori od onih prvih mušnika. Jer ovi su stvarno slijedili generacije prije sebe. A ovi lažu čak i na to kad se pozivaju lažu. Pa su još gori. I stvarno sudnji dan će zateći najgore ljudi. najgore. I znajte da su svi koji dolaze poslije samo gori. Samo gori. Ja molim Allah, spano tela, da nas sačuvam.